to'rtinchi bob hazrati ayso yana ko'l bo'yida xalqqa ta'lim berishga boshildi uning atrofiga to'plangan xaloyiq intoyin ko'p bo'g'ashqa u bir kemaga chiqib o'ltirdi xaloyiq bo'lsa ko'l bo'yida turishadi hazrati ayso ularga tamsil bilan nurg'un hikmatlarni o'rgatdi u ta'limida mundoq dedi quloq selinglar bir dehqon urug' choshqi etiziga chiqibdi chashqan urug'larining ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushibdi qushlar kelib ularni yeb ketibdi ba'zilari tupurg'i kam toshliq yalaga tushibdi to'pisi nepiz bo'lganlikdan tezla o'nib chiqibdi lekin cho'nqir yildiz tatmag'ashqa kun chiqish bilanla so'lishib qurib ketibdi ba'zilari tikanlarning orsig'i tushibdi tikanlar o'sib maýsylaryny besipapdy. Nätijede maýsylar hosul beremepdi. Bäzileri bolsa münbät tuprak küçükdi. Ular ünüp çıkandan keyin ösüp çoň bolup yaxşı hosul beripdi. Ularning bäzileri 30, bäzileri 60, yani bäzileri bolsa 100 esse hosul beripdi. Hazreti Eysa yani mundaq dedi. Bu sözlerini qulug'inglar da chim tutinglar haloyiq ketgandan keyin hazrati aysoning o'n ikki shogirdi bilan agashkuchilari uningdan tamsillarning ma'nisini so'rashdi hazrati ayso ularga mundoq dedi xudoning podsholig'ining siri sizlarning bilishinglarga berildi lekin podsholig'ning sirtiklarga hamma ish tamsillar bilan uqtirildi buning bilan xudoning buni so'zlari amalga oshirildi qilganlarimga qaraydi qaraydi seni uqmaydi so'zlarimni anglaydi anglaydi tushunmaydi undoq bo'lmasidi manga qaytatdi manmi ularni kechirim qilatdim ondin hazrati iso ularga mundoq dedi sizlar мушу tamsilnimu tushanmidinglarmi ундахта boshqa tamsillarni qandoqmi tushunisizlar dehqon choshqon urug' xudoning so'zidir chig'ir yo'lga tushgan urug'lar mundaq odamlarga tamsil қилинган bo'lib улар xudoning so'zini anglagan hamon shayton келиб уларнинг қалбига tushgan so'zni erib ketidi tupurig'i кам toshli xelaga tushgan urug'lar мұнда кішіләге тәмсіл қылынған. Олар Xudoning so'zini anglagan hamon xushallik bilan qabul qiladi. Holbuki, Xudoning so'zi ularda yildiz tatmag'ashqa, ular uzunga bardoshlik berolmaydi. Xudoning so'ziga ishonganligidan qiyinchilik yoki ziyonkashlikka uchrasa, darhol Xudo yo'lidan chatnab ketadi. Ya'ni ba'zi kishilar bo'lsa, tikanlik tushgan urug'larga tamsil qilingan undaq kishilarning ko'ngliga bu dunyoning boylikning boyliqning iziqturishi va boshqa narsaga bo'lgan havaslar kirvelib xudoning so'zini bo'g'itudida ular hosilsiz qoludi yana ba'zi kishilar munbat tuproqqa tushgan urug'larga tamsil qilingan ular xudoning so'zini anglab qabul qiladi xudoning so'zi ularda o'ttiz oltmish hatto yuz assa hosil berdi hazrati ayso ularga yana mundoq dedi kim chiroqni yiqib uni dos yoki karvat ostiga yoshirib qo'ydi u albatta chiroqni chiroqdon ustiga qo'ymamdi har qanday maxfiy ish oshkorlanmay qolmaydi yo'shirin tutilgan har qanday ish fosh bo'lmay qolmaydi bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar anglaganlaringlarga zehn qo'yinglar sizlar qanchki ko'p zehn qo'ysanglar sizlarga shuncha ko'p tushancha beriladi hatto yetib oshqidakmi beriladi chunki kimda aql farosat bo'lsa uningga texmi ko'p beriladi Лекен, кімді әқіл парасәт болмыса, оныңды ба боғыны му, еліп кетілі ду. Кейін, әзірті әйсен бұндақ деді. Худауның патшалығы, яна бұныңғы оқшайды. Дехқан тұпрақы ұрық чачыды. О, кетісі ұқылайды. Күндізе тұрды. Ұрық үніп етшіді. Леген, о, дехқан, қандақсыға бұндақ бұғалығыны bilmaydi tuproq tabiiy holda hosil berdi. Uruq avval unidi keyin bosh chiqirdi oxirida bashoqlar to'liq don tutidi don pishib yetilganda u dehqon darhol o'g'oq solidi chunki hosil yig'ish vaqti kelgan bo'ladi hazrati ayso yana mundoq dedi xudoning podsholig'ini nemiga o'xshatay qandaq bir tamsil bilan suratlab beray u go'yo bir tol qicha urug'iga o'xshaydi qicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsimu terilgandan keyin har qanday ziroatdan egiz o'sib shundoq shoxlaydiki qushlarmu uning soyisida uvlaydi hazrati ayso xudoning so'zini buningga o'xshash nurg'un tamsillar bilan jamoat tushunarligidek qilib tushundiratdi tamsil keltirmay turib hech qanday ta'lim bermaydi o'z shogirdlari bilan yolg'iz qolganida ularga hammani tushuntirib beradi u kuni kashqurun hazrati ayso shogirdlarga ko'lning u qetig'i o'tayli dedi shogirdlar haloyiqdan ayrilib hazrati ayso o'tirgan kemaga tushib uni ilib yurib ketishdi ular bilan birga mangan boshqa kemlarmi bor edi qattiq bo'ron chiqib do'lqinlar shundoq urdiki kemiga suv to'shay deb qolgan edi hazrati ayso kemining oyoq tarafida yostiqqa bosh qo'yib uyquga ketgan edi shogirdlar uni o'yg'itib ustoz biz g'arq bo'lish oldib turyotsak korimiz yo'qmi deyishdi hazrati ayso o'rnidan turib bo'ronga buyruq qildi va to'lqinlarga to'xta tinchlan dedi buning bilan bo'ron to'xtab to'lqin pastlab hammasi tinchidi hazrati ayso shogirdlarga nemonchi qo'qisizlar texshi ishonchinglar yo'qmi dedi ular bo'lsa qattiq qo'rqinch ichida bir biriga bu odam zodi kimdir hatto bo'ron va do'lqinlomu uning jebini ekan ha deb ketishdi